Antsu hiru hilabeteari galera esplikatzen, uh, eh, zer salatzen dugun bai gule lan zetan eta baita ere uh, elkomri legearen inguruan eta, eta ez gira entzunak izan, eh, negoziaketak badira eta ez dira bat ere eta gule lan baldintzak hor uh, berriz plantan dira ustailaren uh, lehenean akordio berri horrekin eta orduan ezin gira hortan egon, negoziaketak ez dira aintzinatzen, baina guk Eh, nahi ditugu lortu lan baldintzak bederen orain arte genituenak, eta hori enpresa guzientzat. Ez berdintasunik ez izaiteko enpresa pribatu eta publikoen artean, zenta bestenaz, pribatuek hartuko lukeetan uh, eh, lan guzia, eta guretzat zigarri txarralitzateke hori, eta enpresa pribatuek beraz lan. Borrokatzen dute gurekin batera, zenta horiek ere eh, haien lan gaurkoak ez dituzte hon hartzena.